А вже ж, попухають від безділля та ледерства. Думаєте, колгоспи вмруть? Думаєте, закопаєте колгоспи у могили? Не вдасться ні куркулям, ні куркульським підголоскам, ні саботажникам. Миколо, та ми злидарі. Підголоски. Слухайте, підголоски якщо хочете їсти, гайда на свято ударної праці, а за працю харчу полі. Отож беріть ложки та миски. Не вдосвіта і не вранці, а вже перед полуднем кого приганяють, хто приповзає до сільради. А перед сільрадою на двох закопаних у землю стовпах червоний транспарант. Хто не працює, той не їсть. На підвіконні відчиненого вікна, стоячи у кабінеті, голова сільради Яремний кендрат грає у шахи з головою колгоспу Матвієм Шпитальником. Вони уже грають не першу партію, а сьому чи восьму. Причому голова сільради ніяк не може виграти у голови колгоспу, хоч Матвій шпитальник весь час дає кіндрату яремному туру фори інакше б той не взявся б грати в шахи. Ця гра давня слабкість голови колгоспу, хоч би й де бува завжди прокручує в голові всякі комбінації, жертви фігур. Ось і зараз він з насолодою міркує над тим, якою фігурою тому походити, щоб через хід виграти слона у свого суперника. Зрештою, не втримується і починає втішатися в голос. Та ти хоч бачиш, як я можу виграти твого слона. Ти можеш виграти мого слона? дивується яремний. Ось ходжу ось сюди пішаком і показує, як походить пішаком. Яремний важко думає, сопе, і раптом його голос засвічується радістю. Що правда, то правда, таки можеш але ж можу через хід виграти отак, походивши ось сюди турою. І шпитальник з благодушним виразом показує, як він може походити турою. Та ти що? щиро дивується Яремний і сопе, міркуючи і над таким варіантом. Що правда, то правда можеш. Але це ще також не все ще благодушніше каже шпитальник і піднімає над шахівницею свого коня. Можу, й конем отак походити. Не може бути, щиро вражений Єрема, кущить брови, брижить зморшки на лобі, думає трудно, сопе зосереджено і вигукує захоплено. Твоя правда, Матвію, і я вже бачу, що можеш і конем. Усе в наших руках, поблажливо каже шпитальник. От признайся, замріяно мружиться Яремний, чи я зможу колись так, як ти? Ніколи. Ніколи? вражено розмружується Яремний. Чому? Ну, хоч я тобі і поясню чому, та ти не зрозумієш. Яремний насуплюється, як сльота, мовчить, а потім бубонить. Правда твоя. Голова колгоспу шпитальник дивиться на годинник, морщить носа, питає. Хочеш, дам дві тури фори. Дві тури фори? Від усмішки в яремного Керпате обличчя ще більш стає Керпатим. І виграєш? О тебе виграю. Якщо виграєш, то не хочу, скицає на виду голова цієї ради. Нарешті відриває очі від шахівниці, дивиться вікно. Пора на сівбу, вже зібралися. Пора на свято праці, згоджується шпитальник Матвій. Хоч і не всіх саботажників зібрали, та більш уже не зберемо. Вони виходять на ганок сільради стають плече в плече, дивляться на зелений моріг, на якому з'юрмився народ з мисками та з ложками в руках.